Labrīt, radio Marija klausītāji! Labrīt šajā rītā, šodien 7. martā, pirmdienā pulkstens studijā rāda 10 un 11 minūtes, un šajā rīta cēlienā kopā ar jums esmu es Aija Avotiņa, un pēc neilga brītiņa man pievienosies attālināti uh, arī Rāzī pasniedzēja un uh, arī skolotāja mācības spēks skolā Lolita Ērgle. Pašreiz viņa ar to, kad ir, jāvād, ir jāvada stundas, ir, uh, nu nevar mums pievienoties, tā kā gaidam uh, eh, viņas pieslēgšanos, bet... Pirms mēs pārunāsim par kādu notikumu, kas notiks sestdien, sestdien ir, jā, sestdien 12. martā. Es uh, gribu sveikt uh, šodienas uh, jubilārus, visus tos cilvēkus, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Arī gribu sveikt kādu cilvēku no savas draudzes, Mudītas Proģi. Mudīta, daudz laimes tev šodienas dzimšanas dienā. Un gribu sveikt vēl kādu cilvēku no savas draudzes, kurai atkal šodien ir vārda diena, Ella arī sveicu tevi. Jā, tad šodien vārddienas svin Ellas un Elmīras. Bet baznīca šodien piemin vēl kādas divas sievietes. Tā ir svētā Perpetuja un svētā Felicita. Mocekles, kuras ir dzīvojušas 2. un 3. gadsimta mijā un jaunās māmiņas piemiņas diena. Kādēļ jaunās māmiņas viņas ir, kā mēs zinām, pirmajos gadsimtos pēc Kristus augšām celšanos kristiešiem nereti nācās savu ticību apliecināt ļoti nu, radikālos veidos, un tas nozīme, un sekot Kristumā viņiem nozīmēja atteikties no pagāniskiem rituāliem un uh, un daudzām tajā laikā sabiedrībā pieņemtām darbībām, kas bija pretrunā kunga mācībai. Un uh, pirmajos trīs gadsimtos uh, kristiešu vajāšanas nenotika gan uh, nepārtraukti, tomēr tad, kad valnieks izdeva lēmumu, kura mērķis bija pilnīga kristietības iznīcināšana, tajā brīdī gan notika ārkārtīgi uh, asiņainas vajāšanas, bet, kā mēs zinām, arī mūsdienās kristieši tiek vajāti sevišķi Āfrikā un arī tuvo austrumu zemē. Bet arī tās ir vietas, kur mūsdienās tiek piedzīvoti tādi pārsteidzoši brīnumi un arī ļoti daudz cilvēku atgriežas pie Jēzus. Jā, un šādā vajāšanas laikā, kas notika 3. gadsimtā, kad pie varas bija imperators Severus, gūstā tika saņemtas Āfrikas pilsētā Kārtāga, Kārtāgā, Kartāgā tika apcietināti pieci katuhi, katehumēni, tie cilvēki, kas gatavojās kristības sakramentam. Un viens no tiem bija vergs Revokatus, un viņa sieva Felicita, un viņa gaidīja bērniņu, viņa bija 8. mēnesī, un turpatās arī bija kāda 22 gadus veca precēta dišciltīga sieviete, Vivija Perpetuja, kurai bija mas vēl ar krūti zīdāms dēls, un viņas Perpetujas tēvs bija pagāns, bet māte un viņas brāļi divi bija kristieši, un arī viens no tiem bija katehumēns. Tas ir cilvēks, ja, kas gatavojās saņemt kristības sakramentu. Un šīs abas sievietes tika sagūstītas, tika apcietinātas, un tas viņas abas mira kā mocekles arēnā, un viņas nogalināja gladiatori. Un uh, abas patiesībā viņas savu ticību Kristum apliecināja atdodot savu dzīvību par uh, viņu. Tad, tad uh, atceraties, kad uh, ir cilvēki, kuri ir savu dzīvību, kuri aizstāvējuši savu ticību Kristumu ar asinīm, un tas notiek arī mūsdienās, un ja nepieciešams, tad kāds stiprinājums ticībā, tad lūdziet šodienas viņu aizbildniecību. Svētā Perpetūja un Svētā Felicita aizlūdziet par mums. Un, kamēr es gaidu sazvanīšanos ar Lolitu Ērgli, es gribu tev, radio Marija klausītāju, šodien uzdot kādu jautājumu. Man šķiet, ka tas attiecās uz katru no mums. Mēs katrs piederam kādai draudzēji, Rīgā, es Siguldā vai kādai kurzems draudzēji, Latgales, Zemgales baznīcas draudzēji. Un man tas jautājums ir tev, kādā veidā tu kalpo savā baznīcā? Kā, kas ir tas tavs kalpojums? Kā tu iesaisties savas draudzes dzīvē? Tie veidi ir ļoti dažādi. Man pat uh, uh, negribās uh, teikt priekšā, negribās uh, neko arī pašreiz uh, uh, minēt un pastāstīt par sevi. Es patiesībā gaidu, lai tu iesaistītos un uh, pastāstītu, ko tu dari savā draudzē. Kas ir tas tavs uh, nelielais kalpojums? Vai tu mīli savu draugu? Un uh, telefons uh, tālrunim ir 266, uh, ne, tālruni studijā ir šeit 67 96 9131 un 266 77 272 būs tālrunis īziņām. Un uh, kamēr es gaidu tavu zvanu, vai arī tu vari uzrakstīt kādu īziņu, pastāstīt kā tu iesaisties savas draudzes dzīvē, lai skan Lauras Bitsānas dziedātā dziesma mīlestība. Ja es runotu cilvēku neņģeļu valodos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kaidu ar dušais varš un keskanušais vorguļs, un man arī būtu pravītošanas stovona, un es zinātu visus noslēpums, visas zinības īgiltu. Un ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kolnu sporceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu visu panes, visu ceru, esam tīts. Es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru, esam tīts. Mīlestība ir labprotīga, mīlestība ir pacietīga. Ja nesadzam pēc savu. zināšanas izgaistu, ak mūsu zināšanas izgaistu. Radījumā arī klausītāja tevi kopā šeit studijā esmu Esāja Avotiņa, un tu klausies rīta cēlienu, un pirms izskanēja dziesma, es uzdevu jautājumu, kāds ir tavs kalpojums draudzēm, un kas ir tas, kā tu palīdzi būt savai draudzēji, kā tu palīdzi cilvēkiem piedzīvot šo kopību savā draudzē, patiesībā vai draudze tevi ir eh, ģimene, jo varbūt mēs tikai aizejam uz eh, dievkalpojumu, noklausāmies to un dodamies mājās. Bet varbūt aizejot uz šo dievkalpojumu, tu vēlies uh, saņemt ko vairāk, saņemt uh, kādu, kādu draudzīgu rokas spiedienu, lai kāds cilvēks pienāk tev klāt apveicājās, kā tev klājās. Vai viss tev ir eh, kārtībā, gau galā arī iepazīties. Jā, un es tulīt pacelšu kādu zvanu. Jā, labrīt, Ginta. Mūžīgi mūžos slavēts. Jā. Nu, eh, Ginta, es zinu, ka eh, mēs esam viena draudzes cilvēki, vai tu vari pastāstīt, kā tu jūties draudzē? Uh, nu jā, man laikam visvairāk uzrunāja šis jautājums, vai draudz tev ir ģimene. Un, un tajā brīdī, to, ko mēs saprotam ar, ar vārdu ģimene, tad arī šis kalpojums jau ieņem tādu mazliet savādāku, savādāku lomu, kas varbūt ne, netik daudz domā tikai par to, ko es dodu citiem, bet ko es tieši dzīvojot šajā ģimenē, arī saņemu sev. Jo es Man tiešām, vārdā tiešākā nozīmē draudzene, Siguldas draudzene, tā ir mana ģimene. Uh, un, un viņā es ļoti, ļoti visās savās iespējās cenšos vienmēr visur būt, visur piedalīties, kur vien es spēju kaut ko no sevis dot, lai es visu arī mēģinu īstenot, jo tajā brīdī caur, caur to saņemot pati sev visvairāk. Un, un tad tāda, nu, teiksim, šī gada tāda manam dāvana, ko es nesu jēzam, ko mums draudzē tā kā pastrālajā uh, Uh, komandā bija tāds, tāds, tāds žests, ka mēs arī jēzam varētu pienest dāvaniņu, kā vairāk veltīt laika viņam, veltīt vairāk laika draudzēji. Un tad mana tā apņemšanās bija, ka mums diena, cik mūsu baznīciņa ir vienmēr katru dienu, darb, vienmēr vaļā, un tad, tad ir vajadzīgs kāds dežurants, un tad, tad šajā brīdī es noteikti varētu uzņemties kādu laiciņu tur dežūrēt. Bet te pašā laikā darot, nu tā kā šo kalpojumu nodrošinot, lai tā palīdzot, lai mums vienmēr tā baznīca būtu atvērta visiem cilvēkiem, Es iegūstu sevi, iegūstu šo laiku, iegūstu būt vairāk un biežāk kopā ar Jēzu tajā visā. Un, un patiesībā no, no tā kalpošana man liekas, man ir dota iespēja, man ir dota fantastiska iespēja kaut ko darīt. Un tāpat mums darbojos pastorālajā komandā, kas arī man vienmēr izdzīvojot dažādus. Nu, nu, to mūsu ikdienu, katru tur izdzīvot, vienmēr liekas, tas ir piepildījums manī, kad, kad visvairāk no visa tā es iegūstu tieši pati. Uh, vai, vai, vai beidzot sūtņu pienākums pie, pie saviem kaimiņiem, pie draugiem, nes šo, šo labo vēsti, nes šo stāstu, kā mums draudzē kaut kur būt kopā, tas vienmēr piepilda mani pašu visvairāk. Un, un līdz ar to tādu izdalīt kaut kādu vienu vienu kalpošanu. Nu, jā, ir, protams, ir jābūt sistēmai, ir jābūt kaut kādai organizētībai, jo droši vien būtu diezgan traki, ja draudzē visi draugi cilvēki pieši izdomā, ka viņi dziedās korī un gal galā nebūtu kas izplauka baznīcā grīdas. Tāpēc droši vien ir kaut kādā veidā jāveic bet man liekas, ka tik būtiski katrs. Mēs esam tik atšķirīgi ar tik dažādām savām dotajām dāvanām, ka tieši tās tur izmantojot, un, un es vienmēr saku, pap, to nu, vislielākais ieguvējs. Tas pats, kas nezinu, kalpot, jau liekas, ka tu dari citiem, bet man liekas, tā vienmēr ir ārkārtīgi liela iespēja saņems kaut ko sev, mm. nevis, ne, nevis <laughs> dot. Paldies, Ginta! Klausies, es laikam gribētu Siguldiešu pastorālo komandu kādreiz uzraicināt šeit uz ēteru, vai jūs esat gatavi atbraukt pastāstīt par savu nu, darbošanos? Mēs esam gatavi <laughs> visur būt. <laughs> labi, labi, Ginte, paldies par uh, jā. zvanu. Un tad, uh, jā, paldies tev. jā, paldies. Jā, Lorita, labrīt. labrīt! Jā, labrīt! Jā, es tev tādu atbalstu, bet es redzu, ka tu esi skolā tukšā klasē. <laughs> jā, jā, jā. jā, un tā tava misija, par ko es gribēju, lai tu šodien pastāsti, ir par webināru, kas notiks Aha. sestdien gan attālinātā formātā, jo es arī pirms tu pieslēdzies, es, rā, jo Es zinu, ir kāda ir pēdējā tēma, tādēļ es arī klausītājiem uzdevu šo jautājumu. Uh, Kā, vai viņi izjūta draugu kā ģimeni, un kas ir tas kalpojums, kaut vai tas nelielais kalpojums, ko viņi uh, veic uh, savā draudzē? Tas ir tas jautājums, ar ko es nu, vērsos pie klausītāju un Jā. aicināju viņu iesaistīties. Bet, nu, tā kā mēs esam satikušās, <laughs> tad uh, Tu vai tu vari pastāstīt vispār, ko nozīmē vārds webinārs? Man jāatzīstās, man sākumā tas mulsināja. Tā ir tikšanās internetā? Jā, bet mēs jau esam radio pieslēgušies. Mēs esam pieslēgušies radio, <laughs> mēs ejam ēterā. Labi, tad es visiem saku, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. un labrīt, jā, un priecājos par piedāvāto iespēju dalīties ar šo informāciju. Un tā tad jautājums ir webinārs. Nu, webinārs ir tas pats, kas seminārs, tikai kas notiek attālinātā veidā. Tātad seminārs mēs nākam kopā, mēs klausamies, mēs diskutējam, mēs domājam, mēs dodam atgriezenisko saiti, bet šobrīd tas notiek tā tad attālināti. Un, Un, jā, jā, tas ir webinārs. Un patiesībā tas pozitīvais ir no vienas puses ir grūti visu dienu pavadīt pie ekrāna, bet tas pozitīvais ir tas, ka var pieslēgties cilvēki, kuriem nu reāli nebūtu iespēja aizbraukt, vai ne? Uz kādu konkrētu, piemēram, Rīgā, uz Rārzī. Un... Jā, jā. Nu, redziet, visās, visās vietās un lietās ir plusi un mīnusi. Pozitīvais ir tas, ka var pieslēgties no nu, visām Latvijas pusēm, ja, kas grūtības būtu aizbraukt. Otra pozitīvā lieta ir tas, ka mēs šogad, kā nekad, mums ir webināru cikls. Trīs webināri, un domāju, ka trīs reizes mums būtu grūti jā, klausītājiem, interesantiem atbraukt. Jā. Nu, lūk, bet par to es jau ļoti ilgi vilcinājos ar tiem webināriem. Pirms diviem gadiem man gribējās semināru būt acis pret aci. Es domāju, kā tas būs, bet nu, jau ir tā pieredze, ka ir, zini, ir labi, mēs izjūtām viens otru. Tas ir pats galvenais. Mēs izjūtam viens otru, mēs izjūtam šo gaisotni. Jā, jā bet, nu, protams, kā daudzi jau daudzi saka, vēlēšanos, un es arī nu, kaut nākamais jau būtu seminārs. Ja? Klātienē ar kafijošanu, jā. vai ne? Ar tādām jā, sarunām. Jā, kas, kas mums iztrūks. Šajā gadījumā tas mums iztrūks visvairāk. Jā. Sarunas, kas notiek aizkulisēs. <laughs> jā, kur, kur aizsās vislabākās domas. Jā. Idejas, jā. Labi, Lolita, par ko būs šis, nē, patiesībā, kas organizē šo webināru? Varbūt tad sākam ar to, kas organizē, kad viņš notiek, no cigiem līdz cigiem pulksteņiem un tad Nā, pie nu, tēmas. No, jā, tā ļoti skaidri, jā, lai skaidrs. Jā. Tātad semināru organizē, nu man vēsto tātad Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēzes centrs, ja? Bet šobrīd šis webināru cikls notiek ļoti ciešā sadarbībā Arī ar pārējiem lektoriem, protams, bet ar priesteri Paulu Kļaviņu ar profesoru Paulu Kļaviņu, jo būtībā viņš ir saka, iniciators šim webināru ciklam, jo mēs šodien, šo, šobrīd ejam šo kopīgo baznīcas ceļu, un tāpēc arī bija tā doma radās kopīgi un šobrīd īstenojas, lai tas būtu webināru cikls, ja, teiksim, šī, nu, teiksim, šī laika sprīžu garumā. Tā tad, tā tad organizējam tātad mūsu žārze, ja? un seminārs notiek kā parasti sestdienās, tas ir sestdien 12. martā, mēs pieslēdzamies pulkstenis deviņos, Un tāds darbs mums ilgs no ar starpbrīžiem, protams, jā, līdz pulksten 16. Nu tā, jā. Tātad šis, šī sestdiena 12. marts un pulkstens no 9 līdz 4. Jā, jā. Un uh, kurā platformā tas notiks? Google Mītā? <clears throat> Zoom platformā mums notiek, jo tātad cilvēki, protams, aicināti pirms tam pieteikties, jā, rādzi mājas lapā ir visa informācija, aicināti pieteikties, un tad arī, kurš piesakās, tad arī pirms semināra iepriekšējā dienā es nosūtu šo Zoom pieslēgšanās saiti, uh, Un, un mēs tur visi pieslēdzamies. Jā. Mums arī mēs veicam ierakstu, audio un video ierakstu. Nu, un tad arī, kuri vēlas, tas nosūta audio ierakstu. Jā, varbūt arī, kur nevarēja būt klātesoši. Tā, bet varbūt arī aija nosaukšu savu telefonu numuru. Ja kamēr vēl kādam aiziet teiksim, līdz mājaslapai, jā, varbūt, jā, labi. Cimst ideja var zvanīt. Tātad mans telefona numurs Lola Tērgle ir 2, 9, 527, 064. 2, 9, 5, 2, 7, 5, 2, 7. 064. 064. Un var arī uh, zvanīt tev personīgi un jā, arī pieteikties. Jā. jā, var zvanīt, var pat uzrakstīt īziņu, tā kā lai nu, tas nesagādā grūtības, ja kāda komunikācija. Jā. jā. Un uh, sakī, vai ir kāda maksa par šo semināru? Nu, ir 7 eiro. Ir. Tāda jā. simboliskā dalības maksa. Simboliska, jā, jo nu mums, jā, jā nu, lai atlīdzinātu tomēr lektorus, jā, viņi vada nu, simboliski, jā, simboliski. Saki, kas ir mērķa auditorija šim uh, webināram? Uh, nu, mērķa auditorija, nu redz, mums jau parasti tie jau, mums ir jau ļoti, ļoti ilgā laika posmā notiek šie semināri, garīgais impulss, ja. Mums sākā sākumā bija tā kā katehēti, ja, tā mērķa auditorija, bet viņa mums ir mazliet paplašinājusies. Nu, protams, katehēti, priesteri un arī draudzes locekļi, jebkurš interesants no draudzes, jo mūsu tā tēma ir arī būtībā mēs mēs ejam baznīcas kopīgo ceļu, mēs ejam kā draugi. Ja? Un tāpēc jebkurš draugs loceklis ir ieinteresēts, nu, ir aicināts piedalīties ja? šajā seminārā. Nu, tad laikam tas pats galvenais, kāda ir šī webināra tēma. Iepriekšējā tēma bija par jauniešiem, ja, ja es pareizi atceros. Es tūlīt precizēšu. Jā. Labi. Pati pirmā tēma, kas mums notika oktobrī, ja? pirmā tēma bija tātad, tas viss bija tātad šis te baznīca kā dieva tauta ceļā, semi webināru ciklus. Pirmā tēma mums bija par katehēta lomu, mm -hmm. ja par katehēta lomu šajā kopīgajā ceļā. Protams, mēs tur runājam arī par jauniešiem. Jā, Anda Aleksandrova vienmēr brīnišķīgi un mums uzstāsta un dod ļoti daudz labas informācijas. Ja? Otrais mums mums bija draudze, draudzes nozīme šajā baznīcas kopīgajā ceļā. Ja, tātad, cik liela nozīme ir draudzē, cik atbildība ja, e, par to draugu. Ja, un, ka, un šis trešais ir, varētu teikt, kā kopsavilkums un nosaukums ir svētapšana baznīcas kopīgajā ceļā. Jo būtībā tas ir tas mūsu mērķis. Nu, mēs ejam ceļu, jā, mēs ejam, bet kas ir mūsu mērķis? Tas ir svētāpšana. Svētāpšana kā katehētam, kā ierindas lajam, kā, mm, kā draudzes aktīvistam, kā jebkurai kā draudzē kopā, kā baznīcai kopā. Tas ir tas galvenais mērķis. Un tāpēc šajā seminārā mēs tieši vairāk runāsim par šo svētāpšanas momentu baznīcas kopīgajā ceļā. Konkrēti arī katrā, nu, draudzē, vai ne? Kā draudze protams, izdzīvo protams, šo svētapšanas ceļu. Protams, jo redzi, nu, mēs nevaram runāt, ja kosmopolīti būtu, jā, mēs esam universālā baznīcā, bet viss sākās katrā draudzē. Ja vismazākajā draudzītē tas viss notiek un īstenojas. Jā. Es vēl, Lolita, pirms mēs turpinām, es atgādināšu radiom arī klausītāju tev jautājumu, tu vari rakstīt, vai arī piezvanīt, vai arī, protams, tagad uzdot jautājumu arī Lolitai Ērglai par šo webināru. Bet, ja tev nav jautājumu par šo tēmu, tad tu vari, ja vēlies, vari padalīties ar to, kā tu kalpo, kā tu esi iesaistījies savā draudz dzīvē, vai tu draudzi izjūti, sajūti, uh, kā ģimeni. Lolita, saki, vai mums ir laiks kādai dziesmai, vai tev ir uh, laika? Nu, ir, ir laiks. Ir. Labi, tad es, jā, mēs jā. aizējam nelielā dz, uh, pauzē. Un jā. es esmu izvēlējusies dziesmu uh, mīlestības uh, spēks. Mm -hmm. pie tevis nāku, kungs, manu sirdi atjauno, žēlastība man, kungs no tevis lūs. Tu manu vājumu projām paņemsi. I'll as me as thee. Radio Marija klausītāji, tu klausies rīta cēlienu ar tevi kopā šeit studijā esmu Esaija avotiņā un pretī man pie ekrāna attālināti ir rarzī pasniedzēja un skolotāja. Lolita, ko tu māci skolā? <laughs> es mācu kristīgo mācību un angļu valodu. Jā, un kopā ar mums ir vēl Lolita Ērgle. Tā, mēs iesākām sarunu par uh, webināru, kas uh, notiks šo sestdienu uh, Zoom platformā no pulkstens 9 līdz uh, 4. Un tad mēs uh, noskaidrojam, vai tu vari vēl vienreiz atgādināt klausītājiem tēmu, par ko būs šis webinārs. Jā, tā tad tēma ir kā kopsavilkums visiem iepriekšējiem semināriem, webināriem šajā laika posmā - sātapšana baznīcas kopīgajā ceļā. Un būtībā manā priekšā ir šobrīd arī pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums priecājieties un gavilējiet, un kur arī šī tēma ir par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē. Jā. Kas ir šie lektori, kas ņems dalību? Vai tie, jā. Jā, vai tie ir zināmi? Vai, nu jā, pat... jā, tie ir zināmi. Būtībā mums šo, šajā webināru ciklā ir nokomplektējies jā, tā, tad lektoru tāds grupējums. <laughs> Tas tāds grup, grupējums varētu teikt. Jā. Nu, protams, profesors Pauls Kļaviņš, kā es teicu, kas bija arī iniciators šiem webināru ciklam, jā, uh, Un eh, šīs viņa tēmas noteikti notiek visu laiku, teiksim, viņas attīstās. Ja nav kāda cita tēma, tā, tad viņš runā par šo mūsu vietu baznīcas ceļā kopīgajā, un šobrīd ir ārkārtīgi aktuāla tēma, un proti, ko viņš runās, tas ir dialoga un izšķiršanas metodika baznīcas kopīgajā ceļā. Jā, kā dokumentā ir teikts, izšķiršanās atpie nemirstoša dzīvības avota. Šodien mēs dzīvojam laikā, kad ir cilvēki pārņemti ar informāciju, un kad arī katoliskajā baznīcā ir tik daudz dažādu, dažādu domu, ideju un tā tālāk, un, un izšķir. Un šobrīd mums ir ļoti nepieciešama šī izšķiršanās spēja, un es domāju, ārkārtīgi, ārkārtīgi aktuāls un nozīmīga tēma. Tā tad dialogu un izšķiršanās metodika baznīcas kopīgā ceļā. Un, darboties. Un... E, tālāk, nākamais mums ir ļoti lieliski iesaistījies priesteris Mihals. E, tātad priesteris Mihāls mums ir Mihāls Odlickis. Ja mēs ar viņu sākām sadarbību, nu, kā saka, rudenī, un viņa tā ir lieliska, un viņš šobrīd runās par dalīšanos vārda un kopīgajā, ka dalīšanās vārdā un kopīgā eharistijas svinēšana dara mūs brālīgākus un pakāpeniski pārveido par svētu un misionārisku kopienu, proti par liturģiju. Jā, jo mēs runājam, iepriekš jau bija telefona saruna, ka mēs runājam par kalpošanu baznīcā. Tur tika pieminēts nu, tas, ko dara korīts, ied un, un uzkoja baznīcu. Bet pirmais, kā mēs kalpojam baznīcā, tā ir eharistijas svinēšana. Jā, Varu Lorita tā... nedaudz, nedaudz tev pārtraukt. Jā, Jā. Um, Iepriekšējā nu, zvanītāja pieminēja šo pastorālo komandu. Viņi gatavo šos aicinājumus mūsu draudzē. Un šīs draudzes, šī, Šis pēdējais aicinājums, ko saņēma Siguldas draudzes cilvēki, bija par to aicinājums ņemt dalību svētā misē neviens svētdienā, Tur bija tāds ļoti skaists zīmējums, tā kā fotografija un tā kā ielikta uh, balta, cilvēka, uh, nu, balta cilvēka figūra un, ka, un, un klāt teksts. Uh, tu esi šeit gaidīts. Ja? Tā kā tāda balta figūra, kas sēž solā un kurā mēs katrs varam sevi um, uh, iztēloties. Ja, tāpēc man vienkārši nu, sasaucās ar to, ja, ka šī liturģija mūs tiešām dara par svētu un mision, misionārisku kopienu. Jā, jā, jo tas nav tikai tā, ja tā ir jau pirmā kalpošana, tā, tā apzināta ja, dalīšanā, tā, tā dalība eharistijā un dalīšanās vārdā. Ja. Un, jā, e, tas ir lieliski. Nu, otrais mums lektors, kas ir nu, trešais, jo mēs runājam, trešais ir Priesteris Andris Ševels, ja, arī mums ļoti uzticams un ļoti iemīļots lektors ja, <laughs> sabiedrībā mūsu. Un viņš runās, nu, kā esam gavēņa laikā, pieskarsies jautājums par ciešanu jēgu. Ja, kā saka, meklēt atbildes, meklēt, e, jautāt, ja, kā viņš jau teica iepriekš, mēs runājam, mums jau nav gatavas atbildes. Ja. Bet tas arī ārkārtīgi smags jautājums, svarīgs jautājums. Varētu teikt, tik dienišķis jautājums, no kā neizbēgt, un, protams, pēdējo notikumu kontekstā, īpaši, kas notiek šobrīd pasaulē, mums tepat kaimiņos, ja nekur tālu, tā tad jautājums par ciešanu jēgu. Un te es ieliku vienkārši citātu arī no Pētera pirmās vēstules. Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams mums paraugu, lai jūs sakotu viņa pēdās. Ja, arī ja, atkal, nu, visi jautājumi ir aktuāli. Un ceturtais mums ir parasti vairāk tāds praktiska rakstura jautājums. Ja divos iepriekšējos tu pieminēji par jauniešiem, Anna Aleksandrova dalījās tādās praktiskajās lietās, tad šobrīd mēs esam uzaicinājuši un ar prieku pieteicās Siguldas draudzes Tas pats, ko tu jau <laughs> iepriekš runāji, redz, kā mums ir sasaucās. Nu, um, Priesteris, tātad Rihards Rasnacis, nezinu, varbūt būs vēl kāds no viņa pastorālās komandas, un proti tā tēma ir, viņš dalīsies draudzes pastorālajā modelī, Siguldas draudzē, kurš nu jau tiek īstenots eh, desmit gadu garumā. Ja? Nu, lūk, un šeit arī es tā kā tādu ļoti praktisku, vērtīgu lietu, un šeit es arī pieliku tādu citātu un gribu pateikt to tagad. E, proti no dokumenta Evangelīnu Cemde. Saglabāsim gara deksmi, vairosim maigo un pacelājošo evanģelizācijas prieku pat tad, kad ir jāsēja ar asarām. Ja? Nu, lūk. Tāda mums ir šīs tēmas, savstarpēji vienotas un ārkārtīgi, ārkārtīgi aktuālas ja, mūsu situācijā. Ja. Kādēļ ir būtiski ņemt? Kad, nu, kādēļ ir būtiski ņemt dalību šai uh, webinārā, seminārā? Jā, <laughs> Jā nu, viena lieta tā būtiskā, protams, vienmēr ir tas, ka mēs paplašinām savas zināšanas. Jā, tas ir webināra mērķis. Mēs padziļinām savu garīgo dzīvi, mēs paplašinām savu skatījumu. Bet pāri visam, es domāju, šobrīd arī tas bija semināru viens no galvenajiem mērķiem, arī kad mēs tikāmies. Tā tad būt kopā, redzēt vienam otru, stiprināt vienam otru, jo ir svarīgi sajust vienam otru plecu, ka mēs esam. Ja? Tas ir apziņa, ka mēs esam, ka mēs darām, ka mēs dalāmies būt kopā. Un, protams, gūt stiprinājumu ne tikai šajā nu, kalpošanas tīri, nu, tā kā draudzē, baznīcā, bet tas jau paplašinās tālāk, kā pastāvēt un šajā visā, kas notiek. Es domāju, tas ir stiprinājums. Pāri visam tas ir tāds stiprinājums. Mēs esam šeit, mēs esam kopā. Un mēs ejam uz priekšu, vai klubdami, vai kā bija teikt, sējot ar asarām, bet mēs esam un tāpēc ir svarīgi mums redzēt vienam otru un būt kopā. Tā kā rādījām arī klausītāji, ja tu klausies šo rīta cēlienu vai varbūt tu pats vēlies ņemt dalību šai uh, webinārā vai tev ir cilvēki, kuriem tu ieteiktu uh, būt kopā sestdienu un, uzzināt vairāk gan par liturģiju, par ciešanu, par to, kā darboties draudzē, kā, kā, kā veidot šo kopību draudzē, kā mainīt savu mentalitāti, nevien gaidīt, bet arī dot citiem cilvēkiem, tad uh, lūdzu nodie, uh, nododiet viens otram šo informāciju. Lolita, pasaka vēl vienreiz par pieteikšanos. Kur pieteikties? Pieteikties, eh, visa informācija atrodama Rārza mājaslapā, bet lūdzu, ja ir vēlme, ja zvaniet uz telefonu, ko jau nosaucām, bet vēlreiz nosaukšu 2, 9, 5, 2, 7, 0, 6, 4. Lolita Ērgla. Paldies! Nu, eh, klausies, Lolita, tad... Uh būtu tād, tāds personisks jautājums, tā kā mums rīt cēliens diezgan strauji tuvojas noslēgumam, kā tu pati jūties šajā laikā? Es izjūtu trauksmi, bet uh, tad, kad es sāku lūgties, mani pārņem, nu, miers, jā. Tas ir, kā es varu padalīties par manām sajūtām. Kā tev? es varu pateikt, varbūt es nedzīvoju galvaspilsētā, varbūt tāpēc, un varbūt man ir ļoti <laughs> daudz pienākumu un dažādu. Nu, bet es jūtu mieru. Es jūtu tādu pašu eh, nu, mieru, protams. Protams, nu, ir tas, ka tas notiek. Ja? Tas notiek un, un tāpēc, protams, un šis laiks tiek veltīts arī vairāk lūkšanām Un, un pāri visam es jūtu mieru, es, es daru savus darbus, kas man jādara, lūdzos un ko man gribētos ļoti, ļoti visiem, ja man ir šī iespēja. Dārgiem radioklausītājiem pateikt, ne, kā saka, nekurbulēt vienam otru, saglabāt mieru, redzēt labo, lūgties, nevajag mazāk runāt par šausmām, oi, kas notiek, kas notiek. Jā, bet mums jāzina, bet vairāk lūgties un, un neuzdzīt to stresu, to trauksmi. Jā, palikt mierā, jo mier, Dievs ir miera Dievs. Jā. Un, un, un saka, kur ir eh, patiesa mīlestība, tur nav bailes. Un vienkārši man ļoti nepatīk, kad es jau pat dzirdu, ka baznīcā kaut uz dažādām šīm lietām aug tankas, tankas, tankas. Ja? Ļoti lūgtu, tas ir gavēņa laiks, un man liekas, šajā laikā visvairāk mums būtu jāatturās no mēlis krēkiem, no tempām, no tankām, no stresa uzdzīšanas. Mm -hmm. nu tā. To man gribētos vairāk lūksamies. Jā. Tad es tev arī lūkšu pabeigt šo raidījumu ar lūkšanu. Jā. Un lūkšana ir arī, ka mums bija tas pirmais webinārs, mums bija tā viena no galvenām tēmām - kristocentrisks katehēze. Un ja mūsu priekšā būs Jēzus, un kamēr mēs uzlūkosim Jēzu kā Pēters gāja pie jēzus pūdenes virsmu, tik tālu, kamēr viņš uzlūkoja jēzu. Kā paskatījās sāņus, nobijās, viss beidzās, iekrita. Un tāpēc lūgsim Jēzu. Dieva tēva, dēla, svētā gara vārdā. Amen. Amen. Jēzu, tas ir dzīve, kuru es gribu dzīvot. Tas ir gaisma, kur es gribu iededzināt sevi un citos. Tas ir prieks, kurā es gribu dalīties. Tas ir miers, ko gribu iegūt sev un citiem. Tu esi man visā viss. Kungs, dāvā man sevi, jo bez tevis es nespēju neko. Dieva tēva, dēla, svētā gara vārdā. Āmen! Paldies, tev, Lolita! ka tu tiešām atradi laiku. Tu tagad dosies uz nākamo mācību stundu. Jā, jā. <laughs> pie, kāda, pie kāda vecuma skolēniem tu dosies? nu, šobrīd man bija trešā klase. Man labi, ka man tur skolotāja palīgs. Tur mums iet augstos, un jūs tagad piektie, pēc tam astotie. Nu tā. Jā. Jā. <laughs> Labi, paldies tev un eh, paldies rādījumam arī klausītāji, ka bija kopā ar mums, ar mani Loli, ar ar Lolitu un mani aju šajā rīta cēlienā. Tad, um, man gribās teikt, vēl svētā perpetujas, svētā, svētā felicita, aizlūdzat par mums. Un, uh, un šo rīta cēlienu es nobeigšu ar uh, dziesmu, ko dziedā divas takas, mīlestība apklāja bailes. Tas ir par to, ko tu teici, Lolita. Jā, un paldies par iespēju būt kopā. Paldies un lai visiem sveitīga diena. Paldies. Sveitīga. Jā, atā. atā. atā.